Să ne bucurăm cu toții că suntem copii Tatălui Ceresc, chiar din ceruri cu uimire. Sfinții îngeri către noi privesc, după ce-am venit pe lume, în iubirea minunată, Dumnezeu ne acordă harul să ne naștem încă o dată.